yettinchi tilning fazilati va qusuri foydasi va ziyni aytiladi til bilim aql farosatga tilmashdir bu ravon tilni kishini yo'ritqichi deb bil til kishining qadrini oshiradi uning bilan kishi baxtga erishadi til kishini xo'rlab qo'yadi uning bilan arning beshi ketadi til go'yo eshikda yotgan arslondir ey uy egisi ehtiyot qil beshingni yeydi til azobidan qiynalgan kishi nima deydi angla bu so'zga amal qilib uni o'zingga hamroh qil yo rab til manga qanchalik ko'p jafo chektirdi beshimni kasmasin uchun tilimni kesay so'zingga ehtiyot qil Beşin ket misin? Tilinni közetkin, çişin sun musun? Bir olim til hakkıda puhtu bilim bəgən idi. Ey til igisi, beşinni qoğdıgın. Sen özüngi esenlik tilisen, tilindin yaramsız sözlerini çıkama. Sözünü bilip sözlesen, bilimgi yatıdı. Bilimsiznin sözü özünün beşini yaydı. Köp sözdün artıq payda kömedim. Təkrar sözləşdin nəpmi tapmadım. Köp sözləmə, zörür boğanda az sözlə. Tümen sözünün tügünini birli söz bilen yaş. Kişi söz bilen yuquru örləb padişah boludu. Köp söz başını yəgə əgdürudu. Köp sözlüsə, quruq кеп satdi deyişidu. Əgər sözlümüsə, kekashgan deydi shundoq ekan ustalik bilan ish qil ustalik bilan qilingan ish kishini yuqori ko'taradi tilingni qattiq saqla beshing saqlanadi so'zingni qisqartqin yeshing uzuraydi tilning ko'p foydasi bor ziynimi nurg'un til ba'zida maqtiladi ba'zida ming turlik so'kish oladi demak şundakken so'zni bilib so'zla so'zing ko'zsiz qorg'ug'i ko'z bo'lsin bilimsiz eniqki qorg'udur yur ay bilimsiz tegishlik bilim ol qara tuğulgan odam o'lidi so'zi belge bo'lib qoladi so'zingni yaxshi so'zla o'zing o'lmaysan ikki narsa bilan odam qiyirmaydi biri yaxshi harakat biri yaxshi so'z odam tug'iladi o'ladi boqqinki uning so'zi qoladi inson o'zi kassimi nomi qoladi sen o'lmaydigan bir hayot tilasang xulqi mijozing bilan so'zingni yaxshi qil ey dona tilni xeli maqtadim ba'zida so'kdim maqsadim tilni sanga tushuntirish edi hammili so'zni yig'sa aql ma'qul ko'maydi kishi hojatlik so'zni so'zlaydi yoshirmaydi ey dona so'zimni o'g'limga so'zladim o'g'il mandan tuvan turdi manga qandoq tanglashsin ey o'g'il so'zimni sanga so'zladim ey o'g'il sanga o'zimning bu nasihatimni qildim mandan sanga oltin kumush qosimu san uni bu so'zlarga tang ko'ma kumushni ishlatsang tugaydi yo'qiladi so'zimni ish qilsasang kumush tepiladi kishidan kishiga qoladigan meros so'zdir vasiyat qilingan so'zni esingda tutsang foydasi ko'pdir ey dono olim bugun qopiqingni turma o'z öz o'zrimni ayminib aytaman